Baterioi pli longe povai. La perdo de capacito de litio-ionai baterioi estas signife bremsebla per simpla truco. Tion el trovis detalita prilumigo. Ciu rimarcas tion en la ciu tago, char litio-ionai baterioi trovigas en multai apparatoi, kiel exemple en compufonoi, au tabuletai computiloi, set ancau en electrai automobiloi. Ili perdas laula tempo shargan capaciton. Studajo nun el trovas simplan trucon per kiu eblas minimumigi tiun perdon. Shargo pauso de tri minutoi povas contribui ce la rapida shargado de litio-ionai baterioi che la batterio e pli longe ricevas pli altan chargan capaciton. Tion rapportas en faca giornalo e el Britio cae Usono, post detalita prilumigo de la fisicae procedoi. Cetio, ili crome malcovris, che la grandezzo cae formo de la grafito particloi, en la negativa elektrodo influas la deponigion de metala litio sur cae en la electrodo. Ce la chargado de litio iona batterio deponigas litiai ionoi inter la grafitae tavoloi de la negativa electrodo. Tamen povas ancau aperi metalai deponigioi de litio sur la electrodo, cae tio des pli ofte iu pli rapide la batterio estas chargata. Tiel disponeblas mal pli da litiai ionoi ciel chargoportantoi. La porosezzo de la elektrodo mal crescas, cae tiel la lima areo por la deponigio. Povas ec esti disprancigioi, tiel nomatai dentritoi, cio povas conduci al interna curta circuito, scribas la esplorista gruppo della Londona Regino Mary Universitato. Por longa vivo d'auro de batterio, pro tio, tiai deponigioi estas evitindai. La sciencistoi en profundigis en la procedoin en la electrodo per speciala formo de microscopio cae per computila modelo. Helpe de voi rompa tridimensia batteria modelo, ni povas registri ciam cae cie comencigas la deponigio de litio, cae ciel rapide gi crescas, diras la studestro. La experimentoi ja resultigis, che la deponigioi ne estas tutte eviteblae, sed la esploristoi ancau malcovris, che la deponigioi plei gran parte dissolvigas, se la chargado estas interrompita dum mal longa tempo. La esploristo e el calculis che por electrodo cun capacito de 2 miliamperai horoi por quadrata centimetro cae por charga tempo de dudec minuto e che chargi tezzo de quarte quin estu farata 3 minuta chargo pauso por electrodo cun capacito de 3 miliamperae horoi por quadrata centimetro situas la optimuma pausa momento ce 45% quin procenta sharkitezzo, sharga tempo un horo, ce tridec procenta sharkitezzo, sharga tempo tridec minutoi, au ce dudec procenta sharkitezzo, sharga tempo dudec minutoi la esplorista te amo crom el trovis che la metala deponigioi aperos precipe ce mal pli granda i grafita particloi kai ce la anguloi kai edgioi de pli granda particloi pro tio la esploristo e consideras signifa la optimumigon de la formo de la grafita particloi en la negativa elektrodo de litio iona batterio la sciencistoi vidas sian esploradon el gravan contribuon por la estonta disvolvado de electrai veturiloi. Rapid charga capablo, atingebla distanzo, cae securezzo de la litio-ionai automobilai baterioi, estas la cefai aspectoi kiwi influas la enmercatigon de electrai veturiloi. Ili scribas.